Poštovani gledalci, eselamu alaikum i dobrodošli u serijal emisija Alternativa. U ovom serijalu ćemo nastojati da sa islamskog aspekta damo odgovor na aktualnu društvenu problematiku, pokušamo naći rješenje i izlaz onoliko koliko jedna ovakva situacija to dozvoljava, oslanjajući se na islamske principe i na bošnjačku islamsku tradiciju. Tema naše današnje emisije je utjecaj lošeg društva i alkohola na omladinu. Nažalost, svjedoci smo da nerijetko putem javnih medija i emitera svjedočimo lošim, negativnim pojavama koje su se uveliko raširile među našom omladinom. Mnoge instance koje su odgovorne za ponašanje naše omladine primarno porodica kao takva, ali i druge odgojno-obrazovne institucije su svakako pozvanije i prozvaniji da govore na ovu temu. Međutim, mi ćemo koliko je nama to uslovi dozvoljavaju pokušati, kao što smo rekli, dati jedan uklon sa aspekta islamskog gledišta na ovu problematiku. Naš današnji gost je Aljo Efendija Cikotić, imam e, džamije na Kalibunaru u Travniku. Aljo Efendija, assalamu alaikum i dobro nam došli selam, Evo, kao što smo u uvodu samo spomenuli, e, tema o kojoj danas govorimo je e, utjecaj e, lošeg društva, prije svega, i tog najčešće raširnog poroka, da kažemo, alkohola na omladinu. Svakako da o temi će se moći puno progovoriti. Mi smo za uvodni dio pripremili jedan prilog u kojem smo pokušali dati jedan generalni uklon prema alkoholu kao najrašenijem E, poruku koji je zavladao među omladinom, nažalost, pa predlažem da pogledamo za početak ovaj prilog. Alkoholizam je globalni problem, a najveći stepen konzumiranja alkohola po glavi stanovnika je upravo u Europi. Prema procjeni svjetske zdravstvene organizacije, prosječna potrošnja alkohola po glavi stanovnika u našoj zemlji je 9,6 litara, što nastavlja ispod prosjeka europskih zemalja za uvoz alkoholnih pića svake godine izdvojimo više desetina miliona konvertibilnih maraka. Upotrebljava ga naročito omladina, ali i oni najmlađi, djeca. Samo u kantonu Sarajevo je u prošloj godini registrovano 146 djece alkoholičara, što je za 23% više u odnosu na 2011. godinu. Roditelji koji zloupotrebljavaju alkohol, njegovu konzumaciju kod svoje djece ne primijete na vrijeme ili se prema tome blagonaklono odnose. Hronična prekomjerna upotreba alkohola uzrokuje oštećenje nervnog i probavnog sistema, izaziva metaboličke poremećaje, povećan krvni pritisak, te je razlogom moždanih udara i uzročnik raka. Posebno štetno utječe na normalan razvoj mozga kod mladih. Uproko svim pokazateljima na ozbiljnost problema alkoholizma i njegovim posljedicama po zdravlje čovjeka, ovo je i dalje bolest sa najnižom stopom liječenja od svih mentalnih oboljenja. Zbog navedenih, ali i mnogih drugih štetnih posljedica alkohola, nužno je potrebna što skorija institucionalna intervencija. Za početak, pogledu na susjede, u vidu donošenja nacionalne strategije za prevenciju štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja. Evo Aljo Efendija, kao što smo vidjeli u prilogu, e, problem među omladinom postoji, postoje različiti poroci. E, kako, koji je vaš prvi komentar kada biste porazgovorili s nekim temu ove problematike. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man alahu wa ba'd. Kao biće koje je Allah stvorio da žive unutar zajednice, unutar društva, mi ljudi imamo potrebu da e, taj dio e, iskažemo u ambijentu u kojem živimo i u sredini sa kojoj provodimo život na ovom svijetu koliko je važno da se potrudimo da izgradimo lijep ambijent za sebe, toliko je bitno da izgradimo i lijep ambijent i za svoje potomke, za svoju djecu, koji bi sutra, ako Bog da, trebali na osnovu našeg iskustva ili napretka e, imati bolje uvjete za život. E, zbog raznih okolnosti koje su se desile na ovom prostoru, vjerujem da su određene vrijednosti spale, umjesto da idemo naprijed, mi smo učinili određene korake nazad i e, ne treba plaho pametan biti da primijetimo e, sve negativne pojave unutar našeg društva, dakle u svim aspektima, jer je vrlo teška situacija e, i na ovom ekonomskom, na političkom planu, na bezbjedonosnom, ali što je žalosno jeste i na ovom moralnom planu, tako da E, ni e, institucije koje se bave odgojem i obrazovanjem nisu više u stanju da prate e, i izazove kojima je današnja omladina ili današnja djeca kojima su izloženi. Tako da treba pomoći i svako od nas, ne samo da trebamo kritikovati, nego je vrlo bitno da ponudimo alternativu, da ponudimo određene sadržaje koji su praktične, krajnje praktične prirode, šta treba raditi, da pomognemo roditeljima jer zasigurno da svaki brižan, pametan, odgovoran roditelj želi svako dobro svom djetetu, želi dobro i sebi, Međutim, nekada se roditelji ne mogu baš najbolje snaći u, u svemu tome, jer e, da bi stekli e, osnovna sredstva za, za život, e, ima puno roditelja koji rade dugo. I, I što je najgore jeste često su primorani da rade i otac i majka. Djeca su onda prepuštena nekim drugim izazovima i o tome ćemo evo e, nešto i kazati što nažalost najčešće bude e, prilika ili prostor unutar e, kojeg se djeca odaju negativnim osobinama jer interesantno je da sve što je pozitivno i dobro zahtijeva trud, odricanje, rad, zalaganje, a mnoge negativne pojavi, i negativne osobine ne zahtijevaju to nego se samo prepustite e, stihi e, jednom dijelu e, koji nažalost onda vodi u pogrešnom i u negativnom smjeru. Zato je vrlo važno da kogod od nas može da da svoj doprinos, da prije svega ukažemo na neke negativne pojave, a nakon toga onda da ponudimo, ako Bog da i neka rješenja koja će inša Allah, praktične prirode pomoći i roditeljima i njihovoj djeci. Evo kao što ste e, spomenuli, znači dali ste jednu kratku dijagnozu, spomenuli ste tu da kažem problematiku koja jeste tu okolnosti u kojoj mi zapravo jesmo. To je vrlo bitno kada govorimo o bilo kojem problemu u društvu, a posebno kada govorimo o problemu omladine. Mi ne možemo zanemariti ako ćete se složiti okolnosti u kojima mi jesmo, u kojem naše društvo obitava i nekako sa strane, da kažem, E, kritikovati i napadati ono u čemu naš omladina danas jeste. E, vi kao imam i kao aktivan e, radnik u vašem džamatu, vjerovatno ste i sami svjedokom da vam često roditelji se obraćaju sa različitim pitanjima, a primarno kao roditelj, sa nekim problemom u kojima naša današnja omladina zapada. Šta je to s čim se roditelji, evo iz vašeg iskustva, da kažem, najčešće susreću kada su u pitanju njihova djeca? E, najčešće, nažalost, roditelji dođu kada već dijete zapadne u krizu ili u tešku situaciju. E, vi imate danas situaciju gdje e, puno svijeta misli da su imami, da su efendije ljudi koji trebaju da im nekim, na nekakav čaroban način ili jednostavno riješe njihov životni problem. Pa onda roditelji dođu kada dijete već ima psihološke probleme, kada ima probleme u školi, kada ima e, zdravstvene probleme e, i, i fizičke prirode, e, onda oni dođu kod imama u želji da im on pomogne, a, ali ne bi oni baš puno mijenjali svoj način života. I onda, naravno, ja nastojim da im objasnim koliko je važno kad se napravi dijagnoza šta je uzročnik te bolesti, da se to eliminiše, da bi nakon toga primjenom adekvatnog lijeka sa Allahovom pomoći e, njihovo dijete izašlo iz teške situacije u kojoj se nalazi. E, ono što je interesantno jeste da je e, čovjek biće koje Allah stvorio od zemlje naše tijelo i duh ili duša koju je udahnuo od sebe. Dakle, svaki čovjek ima taj dio tjelesnog koji je vezan za zemlju, jer sva hrana koju jedemo za tijelo je proizvod iz zemlje, ali je hrana za dušu ona koja dolazi od uzvišnog Allaha, kao što je i duša od Allaha. Tako da, e, ukoliko se čovjek odgovorno ponaša i vodi računa da konzumira hranu koja je zdrava, koja je dobra, koja će ojačati njegovo tijelo, onda će i, čovjek fizički biti zdrav. Međutim, to nije dovoljno. Potrebno je druga Tako je, vrlo je bitan i ovaj segment duhovne hrane i nas najbolje poznaje onaj koji nas je stvorio. Sve što je dobro, sve što je pozitivno, sve što uzrokuje zdravlje i mentalno i fizičko, Allah nam je to dozvolio ili naredio. Sve što je opet negativno i po naše tijelo i po naše mentalno zdravlje, Allah nam je zabranio. Vrlo je važno da ovaj segment probudimo u našem narodu, da muslimani shvate da radi svoga dobra trebaju razmišljati, trebaju tragati za istinom, trebaju nakon spoznaje pridržavati se uputa, jer e, nezamislivo je da vi od doktora od kojeg dobijete uputstvo nakon što vam da dijagnozu bolesti i kaže koju terapiju trebate koristiti. Ako koristite i pridržavate se te terapije, onda sa Allahom pomoći nadamo se izlječenju. U suprotnom, ne možemo više kriviti doktora pa kazati doktor mi nije, a čovjek se nije pridržavao uputstava i onoga što, što mu je dao. Isto tako, ako neko dođe i žali se na određena opterećenja koja ima psihička, psihološka, dakle nešto što, što ga puno muči i nakon što dobije savjete kako i na koji način da se ponaša, čega treba da se pridržava, čega treba da se kloni, u kakvom ambijentu, društvu da se kreće. Ako bude poštovao i slijedio te, savjete, sa lahom pomoći on će doći do do rješenja i pozitivnog ishoda. U suprotnom, ako ne želi da mijenja svoj način života, kako onda može očekivati da, da dođe do poboljšanja te situacije u kojoj se nalazi. Kao da mnogi očekuju neki, da kažem, čarobni štapić, a ovo što ste vi spomenuli, e, e, dobro bi bilo da se malo vratimo na to, jer roditelji su ti koji su prva, e, da kažemo, stanica da kažemo, i polazna i završna u ovoj fazi odgoja djece. koliko su roditelji danas u okolnostima u kojima jesu, u kojima smo malo govorili, e, zapravo predani, posvećeni općenito znači e, istinskom odgoju svoje djece kako ta djeca ne bi sutra došla u onu situaciju da ih, kao što narod kaže, odgaja ulica ili da ne daj Bože zapadnu jedno loše društvo i predaju se alkoholu drugim porocima. Kolika je svijest kod roditelja i da li je dovoljno, dovoljno prisutna ona uopće među njima? E, kada generalno posmatramo situaciju u našem društvu, primjećujemo da su generacije koje su sada u poziciji da kao roditelji nose teret e, ovo svjetskog e, izazova, dakle da, budu roditelji kvalitetni, e, ako se vratimo malo unazad primijet ćemo da su oni živjeli unutar jednog sistema u kojem su vjera i moral bili potisnuti u stranu, a po znacima navoda sloboda je bila deklarativno na sceni. E, međutim, e, mnogi su u takvoj situaciji bili lišeni jednog e, toplog, lijepog odgoja i naravno onaj ko nešto nema ne može to ni drugome dati. E, tako da primijetimo kod velikog broja današnjih roditelja da i pored najbolje njihove želje da pruže svojoj djeci ono što, što oni žele, da im djeca budu moralna, da im budu uspješna, da budu dobri u školi, da budu dobri unutar društva, zajednice, u porodici, u rodbini, u komšiluku, e, nažalost mnogi roditelji nisu bili baš najbolji primjer svojoj djeci. Jer, e, pazite, ako kažete djetetu da nije lijepo lagati, a roditelj laže, da nije lijepo konzumirati alkohol, a roditelj pije, da nije lijepo pušiti cigarete, a roditelj puši, da nije lijepo e, e, nemoralnim životom živjeti, a roditelj je to e, činio i to djeca znaju, naravno da takav roditelj ne može imati dovoljno autoriteta niti biti odgajatelj na nivou zadatka. Zato je i džamija i mekteb i škola E, to su institucije koje bi trebale da pomognu roditeljima one nisu jedine koje često se možda stiče jedan dojam e, kada je u kontekstu kada je u pitanju e, pogled roditelja na mekteb kao da mnogi roditelji misle da će samim tim što je svoje dijete dao u mekteb da je skinuo sa sebi to odgovor i tamo ima sad neki efendija koji će od njega napraviti nekog čovjeka mislim da je to evo vi ćete dati najbolji komentar pa naravno biti dobar roditelj je zahtjevna uloga i imamo mi dosta slučajeva gdje roditelji misle da su oni riješili svoju e, obavezu roditelja time što su poslali svoje dijete u mekteb ili na vjeronauku i misle da će na taj način izgraditi moralnu ličnost. Naravno da to nikada ne može biti dovoljno jer e, taj dio e, koji treba stalno biti vezan, međusobno povezan, a to je dijete, roditelj i mualim. Ali non stop trebaju biti u kontaktu ako želimo postići uspjeh. Znači, vrlo je bitno da e, bude i roditelj u stalnom kontaktu, da prati svoje dijete. Mi smo sretni što u Travniku na Kalibunaru, e, nakon izgradnje džamije i centra, e, imamo sada sve tri generacije. Da imamo da su, na primjer, roditelji u Mektebu za odrasle, da imamo njihovu djecu E, koji su isto tako u Mektebu za odrasle i unuke njihove u Mektebu e, koji je za e, osnovnu nivo osnovne škole. Smatramo da je, dakle, ovo iskustveno govorimo i oni to sami priznaju. Kaže da smo Bog dobili ovakvi ranije. Mnoge probleme koje smo imali zasigurno da ne bismo imali. Jer mi smo svojim ponašanjem doprinosili da nam se dešava to i to, da imamo probleme, da, da unutar porodice nemamo mira. Od kada smo krenuli ovim putem, a to je put koji e, je balans ili ravnoteža između duhovnog i materijalnog. Ne zapostavlja se materijalno, jer mnogi odmah umisle da trebaju oni da se e, potpuno distanciraju od ovoga svijeta. Naprotiv. Dakle, normalno nastavljaju da žive, da rade, ali pošteno. I da vode račune i o svom e, duhovnom životu ili o duhovnoj nadgradnji. I, jedna žena koja je majstor u E, fabrici obuće, ona kaže prije nego što sam krenula u džamiju, prije nego što sam pošla u Mekteb, e, imala sam ogromne probleme, veliko opterećenje i kada krećem na posao i kada se vraćam s posla, e, non stop mi je bila ta briga, ali od kako sam pošla u džamiju, jednostavno dio tih problema potisnem u stranu, a ovo mi je bilo potpuno lijepo rasterećenje i nešto što mi je dalo životu smisao. meni su naravno te te praktične životne situacije najbolji pokazatelj da ljudi kroz svoje iskustvo trebaju da vide da onaj koji nas je stvorio i koji nas najbolje poznaje, on nam je dao sve što je dobro za nas, a zabranio nam je sve što je loše po nas. Ako imamo povjerenja u svoga stvoritelja, ako istinski vjerujemo u Allaha Đerlešanuhu, onda ćemo tragati za onim što će nam priskrbiti sreću i na ovome i na budućem svijetu. Dakle, musliman je onaj koji ne razmišlja samo o ovom svijetu, on ne zaboravlja svoj udio ovdje, ali vodi računa da se pripremi i da bude sretan i na budućem svijetu. A to je na duhovna komponenta o kojoj smo govorili, znači drži taj jedan balans, da kažem. E, naveli ste lijepe primjere kada su roditelji, da kažemo, e, postali svjesni i vidjeli su šta je E, bio propust e, u njihovom, da kažem, tom periodu odgoja njihove djece i da kažemo neki na što se njima najviše obilo glavu jer su, da kažemo, zapostavili te neke islamske principe e, koje naša vjera i tradicija nalaže. Međutim, nažalost, još uvijek smo svjedoci da velika većina, nažalost, roditelja toga ne postaje svjesnim, nije na vrijeme, da kažemo, izbalansirala ove dvije komponente, njihova djeca odlaze, kao što smo spomenuli, u neko loše društvo. Nisu našli autoriteta u svom roditelju, e, traže autoriteta negdje drugo, a često mnoge ličnosti koje se danas nude za autoritete i javne ličnosti i nisu baš najbolji moralni vrijednosti. I onda dobivamo to ambijent lošeg društva. Pa kada čovjek unutar svoje porodice nema nekoga komu je dovoljno snažan kao autoritet, mi naravno, e, to je jedan segment ali kao društvena bića imamo potrebu da i unutar društva zadovoljavamo e, određene svoje potrebe i tragamo za ljudima koji su slični nama. E, ono što je interesantno jeste da e, ulica, pa čak evo sad škola i društvo nude i daleko lakše šire i prihvataju ove negativne osobine, tako da djeca već od malih nogu. Meni je bilo čudno da e, u osnovnoj školi sad imamo djecu koja e, počinju sa konzumiranjem cigareta, sa konzumiranjem alkohola, psovke, ali nažalost i televizija je dobrim dijelom doprinila svemu tome e, reklame koje sada imamo priliku gledati, koje čak i u proteklom sistemu nismo imali priliku na ovako otvoren način da se e, reklamiraju neke nemoralne radnje i, i određene vrste alkohola, čak uz, čak uz sport, što je potpuni absurd da se reklamira sport i reklamira pivo. To je potpuno nespojivo. Dakle, nešto što sa aspekta onoga što, što hoće reklamirati, dakle, sport i alkohol je potpuno nespojivo. A to je, nažalost, postala marketinška abeceda. To je ne, neizbježno već. Pa, pa naravno, zato, zato što su e, ljudi e, shvatili da kroz to mogu dobro biznis e, svoj uraditi, dakle, da mogu ekonomski isplative poslove učiniti, ali ne razmišljaju o dalekosežnim i negativnim posljedicama što to onda osobe bez razmišljanja E, prihvataju misleći da je to nekakva vrijednost i nešto što doista ide uz, drugo, ali e, kada se posljedice pogledaju, doista je to nešto dalekosežno, vrlo, vrlo opasno. Jer e, alkohol poslanik alejselam definiše kao ummul habaith, majka svih zala. Jer alkohol uništava prije svega mozak. Uništava E, zdravlje čovjeka, uništava mu jetru, uništava mu bubrege, uništava mu, dakle, tijelo. Nakon toga, e, alkohol onda poremeti potpuno i e, taj društveni život osobe, ambijent unutar kuće, uništava i metak. Dakle, sa svih aspekata alkohol je doista majka svih zala koliko samo imamo slučajeva rasturenih brakova, koliko imamo slučajeva saobraćajnih nesreća, koliko imamo slučajeva tuča, ubistava, sve je pod dejstvom alkohola. Tako da ne treba dakle plaho pametan biti i to znaju i oni koji piju, ali oni misle i kažu ja se mogu kontrolisati. Međutim sve je do do jednog momenta da čovjek e, može kontrolisati sebe istinski. E, mnoge stvari koje su mu zabranjene ne bi bile e, u toj razini. Međutim, Allah nas najbolje pozna i to stalno ja napominjem da, da shvatimo da je Allah to radi našeg dobra. Jer e, u prvom dijelu e, kada je Kur'an objavljivan u vrijeme poslanika alejselam e, bio je raširen alkohol. I tada, a i danas ljudskom rodu se treba obraćati na način da prije svega shvate i da prihvate da je to štetno za njih. Ako to čovjek shvati, onda će i potruditi se da se izbavi od tog zla. U suprotnom, ako on misli pa nije to nešto opasno, on samo dalje i dalje tone. I zato je vrlo bitno da osobe koje su punoljetne, a i naša omladina lagano i dječaci, e, da od malih nogu dolaze u džamiju, da prisustuju džumi, da prisustuju predavanjima, da čitaju literaturu koja je korisna, da šire vidike svoje e, spoznaje, da bi na taj način shvatili šta je dobro, a šta ne. Jer naše vrijeme na ovom svijetu je ograničeno. Ako se budemo bavili onim što je dobro, nećemo imati vremena za gluposti. To je suština. Ako, na, e, ako e, činimo ono što je pametno, dobro, korisno, pozitivno, nećemo imati onda vremena za ove negativnosti. U suprotnom, e, najčešće posežu ljudi za alkoholom kada se zabavljaju i misle da im je to dobro, da će popraviti im raspoloženje, ali kasnije kada se bude iz mamurluka onda e, imaju jake glavobolje i vrlo negativne posljedice. Ili kada su u ogromnoj tuzi i kada su e, kada su razočarani u nešto, onda misle da mogu naći u alkoholu utjehu, ali ih to samo... Bježe od realnosti. Nažalost, bježeći od realnosti ulaze u, u nešto što je e, trusno područje koje samo još uzrokuje da dalje padaju, da tonu i da, da idu e, u ono što, što je negativno. I zato je bitno širiti prije svega svijest o tome i kako je to lijepo Kur'an rješavao. Na prvom mjestu je rekao nemojte se približavati namazu u pijanom stanju. Znači, obavljajte namaz, ali ne u pijanom stanju. Mi i danas imamo u našim džematima interesantno je ljudi koji, koji će doći i u džamiju, nekada na džumu, na bajram e, i evo, nažalost, e, svjedoci smo da se bajrami proslavljaju na krajnje neprimjeren način. Dakle, opet uz alkohol e, sa izlascima na, koji obično završe e, tučama u, u bošnjačkim sredinama gdje muslimani žive, što je potpuno nespojivo. I onda evo i vidimo sami mi da su posljedice krajnje negativne. Na drugom mjestu Allah e, spominje da u alkoholu e, i u kumirima e, ima u, u kocki ima neke koristi i štete za ljude, ali je šteta daleko veća od koristi. Da bi na kraju tek trećim ajetom Allah nabrojao da je i alkohol innamel hamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsu min amali shaytan Da je i alkohol i kocka i e, kumir, idolo, idolopoklonstvo i svaka vrsta e, praznovjerja da je to šejtanski posao fečteni buhu la'allakum tuflihun pa ga se klonite da biste bili spašeni. Dakle, sve ove negativne pojave unutar društva, E, šta bi šeitan radio? Neko će možda postaviti pitanje, pa što nam je Allah to stvorio? Što nam je dao da imamo alkohol ako je to toliko štetno? Ali gdje bi bio onda izazov? Gdje bi bilo iskušenje? Zbog gdje čega bi, bila... nagrada? E, tako je i gdje je onda naša borba. Da, shvatimo i vidimo. E, moj babo se sjeća on je 33. godište, ali kaže, ja znam kada u našem selu gdje su 100% bošnjaci, potpuno je dakle čista muslimanska sredina, da nijedan bošnjak u svojoj kući nije imao alkohola. jedan bošnjak nije pekao rakiju. I kaže, ja se sjećam kada je prvi kazan za rakiju donešen u selu. Ali to je interesantno kao bolest. Sada u ovom vremenu maltene nema niti jedne kuće, a da ne peče alkohol i da ne služi alkohol. Dakle, to je išlo postepeno. Kako god je to postepeno zlo ulazilo u naše domove, sada treba e, opet raditi da se postepeno to zlo iščisti. Vrlo je bitno da o tome javno govorimo i ja vam zahvaljujem, čestitam da, da ste ove teme e, odabrali, da se o njima govori, da pomognemo jedni drugima. Doista sa željom da iskažemo onu toplu ljudsku riječ savjeta koji e, bi trebao da uzrokuje i u našoj omladini i u njihovim roditeljima e, poticaj za razmišljanje i da ako želimo sebi dobro, moramo čistiti. Jednostavno se to mora ostranjivati, onaj bolesni dio. Ako ne želimo da nam zahvati kompletan organizam, onda se on ostranjuje. Alkohol mora biti odstranjen iz naših kuća. Neki kažu da je odmah u početku islama zabranjen alkohol, bilo bi više onih koji bi e, ostavili vjeru nego alkohol. Da. E, danas vjerovatno i mi trebamo biti pažljivi od slučaja, dakle od slučaja do slučaja, da je na prvom mjestu bitno da se izgradi svijest o tome, da ljudi postaju svjesni negativnih posljedica, da shvate čemu ih to vodi, da nakon toga tek ostave sve to i iščiste i krenu lijepim putem. Jer vi ako e, jednu prazninu ne popunite nečim što je pozitivno i dobro, ne daj Bože čovjeka to može odvesti u nešto što je još gore. Da neko ostavi alkohol, a pređe na drogu ili, ili ne daj Bože da, da nešto dakle uradi što je još, još gore i opasnije. Kao što mi uvodno spomenuli, znači upravo u takvim situacijama za takve stvari. E, već smo spomenuli da nije potrebno puno da kažemo e, biti pametan da bi čovjek zaključio i konstatovao kakvo stanje jeste. I mnogi govore o negativnom stanju i puna susta tih, da kažem, konstatacija i dijagnoza u kakvom, halu danas jesmo. Međutim, e, mi hoćemo da kažemo da postoji alternativa. Mi smo u alternativi, znači govorimo o tomu šta je alternativa e, i uvjereni smo da Islam kako za ovaj problem, tako za sve druge probleme. Od prije hiljada i pol godina do sudnjeg dana nudi alternativu. Evo, islam kao alternativa za ove i ovakve probleme. Ono što je vrlo interesantno i lijepo naravno za posmatrati jeste šta se desilo sa predislamskim Arapima nakon što su prihvatili vjeru. Od zajednice koja je bila na margini svjetskih zbivanja, ona je došla u žižu ili u centar. Od anonimnih beduina i trgovaca ili idolopoklonika, oni koji su vjerovali u kipove, nakon što su prihvatili vjeru u jednog Allaha, nakon što su izgradili kod sebe moralne osobine, oni su postali vodeći na ovome svijetu. Dakle, e, vrlo je važno da svaki pojedinac i svaka porodica prije svega tragaju za istinom. Ono što mi preporučujemo jeste da se stalno čita da se traže e, učeni, pametni ljudi, da se sa njima razgovara, da se odlazi na mjesta gdje se govori o lijepim i pozitivnim stvarima, da se nakon toga uključimo e, u e, dio dakle džemata ili zajednice gdje pripadamo, jer daleko je lakše sa strane sjediti i kritikovati, a daleko je teže biti unutar terena i, i igrati igru. Dakle, da, da se vidi, jer to iziskuje i zalaganje, to iziskuje onda i, i maksimalan trud. E, uvijek je e, ljepše dok e, osoba nije zagazila daleko. Da daleko je lakše riješiti se određenih negativnosti prije nego što one postanu hronične kao što su hronični alkoholičari, kao što su e, osobe. I naravno da poslanik Ali Selam kada nam e, govori o svemu tome na tako lijep način i prihvatljiv nam to približava pa kaže da je lijepo društvo poput e, onoga koji prodaje miris. ili danas ćemo to reći poput trgovine u kojoj se prodaju mirisi. Ili ćete kupiti miris ili ćete dobiti na poklon ili ćete u najmanju ruku u tom prostoru osjetiti lijep miris. Dakle, onaj ko bude izabrao lijepo društvo, onaj ko se potrudi da bude prije svega on dobar prijatelj, jer kad vi kažete nekome traži lijepo društvo, kaže ma danas malo je finog društva. Čekaj, jesi li ti dobar? Jesi li ti dobar da drugome budeš dobar prijatelj? Dakle, pođimo od sebe. Šta mi imamo kod sebe toliko dobro da će privući nekoga da, da nam bude prisan ili blizak prijatelj? E, nakon toga, da shvatimo da unutar društva e, koliko god mi imali želju da to bude lijepo, idealno, e, ne može biti idealno. Jer sve nema na ovom svijetu idealnog čovjeka, zato nema ni idealnog braka. Dakle, ni idealnog muškarca, ni idealne žene. Zato je e, i u braku, da bismo imali sreću, potreban svakodnevni trud. Da bismo unutar društva imali koliko toliko zdravu sredinu, potrebno je svakodnevno da se trudimo, a to možemo ako budemo uzimali i ovu duhovnu hranu, to jest da namaz obavljamo na vrijeme. Jer sama priprema, uzimati abdest, klanjati namaz, učiti dio Kur'ana, to je nešto što će oplemeniti našu dušu, ispuniti naše vrijeme onim što je pozitivno i dobro i usmjeriti nas da u ostalim aktivnostima, pa ćemo onda biti dobri ako je neko šef na poslu, onda će biti dobar šef i odgovoran, bit će moralan, neće biti, ne daj Bože, potkupljiv, podmitljiv, E, ako je neko radnik, onda će e, svoj posao raditi odgovorno, svjestan da ga Allah prati ako ga ne prati njegov šef ili, ili neko. Dakle, onaj ko radi u učionici kao nastavnik, kao učitelj ili kao profesor, nastojaće da svoje znanje na najljepši način prenese svjestan, dakle, da je odgovoran da to što radi ako želi da halal ima e, dakle dozvoljen imetak da, da će onda odraditi svoj posao kako treba. I tako u svim segmentima. I otac i majka. Ako žele da svoju ulogu roditelja ispune na najbolji mogući način, prije svega je potrebno da oni sebe odgoje. A odgoj je proces koji traje sve do kraja života. Znači, nikada ne možemo kazati da smo dovoljno pametni, da smo dovoljno odgojeni i da nam ne treba više. I da bismo se izborili sa svim ovim negativnostima, a među njima, e, evo ovo što smo posebno u emisiji naglasili sa alkoholom koji je toliko proširen, doista je potrebno da se uključimo kroz sve segmente aktivnosti unutar zajednice da budemo onda što uspješniji. Jer ako se dijete bude e, usavršavalo u svojoj vjeri, ako bude nakon toga školu koju pohađa e, spremalo se da, da bude što bolji učenik, jer nama je vrlo važno da nam djeca budu e, sutra intelektualci, da nam budu što obrazovaniji, da i naravno nivoji su različiti i mogućnosti intelektualne, ali svako da da svoj maksimum i da postigne, jer se vježbom i zalaganjem e, poboljšava nivo i znanje i sposobnosti, da nakon toga baveći se raznim e, vrstama sporta, ovisno ko ima sklonosti prema čemu, da možemo ispuniti svoj dan da bude tako sadržajan, tako lijep i da naveče dođemo e, ku, svojoj kući poprilično fizički izmoreni, a duhovno ispunjeni i sretni, da nakon što obavimo jaciju namaz idemo na spavanje, na odmor i E, ako Bog da povratak snage za naredni dan koji je nova šansa, nova prilika, novi izazov i nova mogućnost da činimo ono što je dobro. Dakle, moj je savjet i roditeljima, dakle, e, pošto sam ja roditelj i pratim kako e, djece i na koji način se danas ponašaju, da pokušamo ponuditi svojoj djeci alternativu u pozitivnim i lijepi, u razvijanju pozitivnih i lijepih aktivnosti, a na taj način onda neće imati ni prostore ni vremena za, za ono što je negativno. Jer e, kada vi učite dijete da ako hoće da se bavi sportom, da bi bio u kondiciji, da bi bio e, spreman da, da e, odgovori izazovu sporta kojim se bavi, cigarete ne dolazi u obzir, alkohol ne dolazi u obzir, jer sve to narušava dakle, fizičko zdravlje i onemogućuje osobu da postigne vidan rezultat. Neko će kazat, pa vi kao da želite da nikad ne umrete. Kaže, mora se od nečega umrijeti. A to kad spominjemo, dakle često spominjemo ove zdravstvene aspekte ili negativne posljedice i alkohola i droge i e, cigareta. Međutim, e, čovjek je vrlo, vrlo specifičan. Baš u onome što mu je zabranjeno, on pronalazi u tome nekakav užitak. Nekakvu važnu važno uživanje. Da, želju, čak je to interesantno, vi možete kazati u ovoj prostoriji dozvoljeno vam je sve, osim ovog ćoška. Vama će vas da pogled letiti tamo što je meni to zabranjeno. I valjda e, zato i šeitan i uspije vas zbog te ljudske radoznalosti, zato i uspio prevariti Adama i Havu u džennetu, da ih je nagovorio vi ako pojedete plod tog zabranjenog drveta, postaćete vječni. Ili ćete biti meleki, ili ćete dobiti vlast koja ne prestaje. I vidite i dan danas, ljudi misle da nekada bježeći od realnosti u svijet alkohola, u svijet droge, da mogu postići nešto što inače ovako realnim zalaganjem ne mogu postići. To je doista šeitanska spletka, to je laž, koja na kraju se vidite kako negativno e, završava jer statistike pokazuju da je ogroman broj ljudi danas na svijetu koji umiru zbog posljedica alkohola. Da se ogromna sredstva izdvajaju za liječenje od alkohola. Da su u e, sistemima koji su bili prije ovog našeg u zdravstvu za godinu dana što bi liječili alkoholičare mogli da naprave najsavremeniju bolnicu sa, sa e, mnoštvom dakle aparature i svega onoga što bi koristilo za liječenje drugih bolesti koje se pojavljuju. Da bi se našao sam jedan podatak koliko se izdvajalo sredstava moglo napraviti preko dvije stotine dvosobnih stanova. E, u stvari i više od, od toga. Dakle, to su e, određene stvari koje ipak bi nama e, trebale biti poticaj da, da razmišljamo, ne da se bavimo samo posljedicama, nego ajmo razmišljati kako i na koji način da uradimo ono što će sa Allahovom pomoći biti dio koji će spriječiti da se uđe u to, jer bolje je spriječiti nego liječiti. Dakle, da mi ponudimo i našoj omladini, našoj djeci, i to iziskuje naravno od zajednice i od društva, malo veći angažman, jer kada vi dođete u lijepo društvo, kada u tom lijepom društvu vidite da se i vi možete afirmisati, da i vi možete dati doprinos, ali da i od njega možete puno toga lijepog naučiti, onda će e, izgradnjom kvalitetne osobe sa Allahovom pomoći e, biti e, daleko lakše boriti se protiv ovog zla. Međutim, ono što je primijetno jeste da i u školama daleko je više slabijih učenika nego odličnih. Da u našim sredinama daleko je manje e, pozitivnih ličnosti nego negativnih. Dakle, to je generalno, daleko je lakše biti loš čovjek nego dobar. Jer za lošeg učenika, ja se malo našalim sa djecom u Mektebu, kada upitam dijete da li je naučilo lekciju, kaže nisam. Pa ja ga upitam, pa jesi se puno napatio da ne naučiš? I onda dijete se malo iznenadi e, kada, e, kada na takav način postavljamo pitanje. Pa kaže, nisam se napatio, mislim, to je jednostavno, nisam učio. Dakle, biti loš čovjek, to je vrlo jednostavno. Loš učenik, loša majka, loš roditelj. E, to je jednostavno, opustiš se, prepustiš strastima i, i to, nažalost, jer biti prosječan ili loš, to je danas vrlo lako. Ali biti dobar, biti odgojen, biti e, dobar i učenik, dobro dijete, dobar roditelj, e, dobar odgajatelj, e, dobar radnik, to je nešto što zahtijeva i to je kontinuitet stalnog rada na sebi. Dakle, i ova borba i protiv alkohola i protiv svih ostalih negativnih i devijantnih pojava, to je nešto što zahtijeva od nas kontinuitet. Da svako od nas unutar zajednice ne samo imami, ne samo islamska zajednica, e, ne, ne samo ljudi koji se profesionalno bave liječenjem od tih, nego i svi drugi bi trebali da daju svoj doprinos. Da se potrudimo da odgojimo zdrave osobe, jer samo zdrave, zdrava djeca, zdrava omladina sutra može i e, rađati zdravu djecu. Dakle, to je sve e, međusobno povezano, uzročno posljedično. Mnogi misle da, da je to daleko jednostavnije, međutim, mi e, vidimo kroz život da je to vrlo kompleksno. Na jednoj strani oni koji proizvode alkohol, koji proizvode cigarete, žele profit. I njima je bitno da prodaju toga što više. I bez obzira što se negdje zabranjuje da se, ne znam, maloljetnoj djeci prodaje alkohol, ili, ali se nađu načini i nažalost mi vidimo da danas djeca to i donose u školu. Čak ubacuju flaše za sokove da, da bi to prikrili, pa onda kad su proslave, kad su mature, kad su... Dakle, pogledajte koliko oni ulože truda u nečemu što je negativno. Da toliko ulože truda za pozitivne stvari, kako bi oni bili dobri učenici, kako bi bili dobra djeca. Zamislite, ali dakle, neko treba e, biti inicijator i u datom trenutku e, pogurnuti, pomoći im da idu pozitivnim smjerom. Zato je e, alternativa doista jedna zdrava izgrađena lijepa sredina u kojoj čovjek treba da pronađe sebe, a to su naši džemati, to su e, različita vrsta e, i omladinskih udruženja koja nastoje da se afirmacijom pozitivnih vrijednosti bave onim što je korisno i za njih kao pojedince, ali u konačnici i za zajednicu. Možda samo za kraj još da poručim, budući da sam ubijeđen da e, neki od naših gledalaca koji, gledalaca koji gledaju ovu emisiju su e, sigurno na onoj ivici da se razmišlja o tome u smislu da kažu ma jao, za mene je kasno, ja sam čovjek koji je suviše ogrezao ili suviše je moj život otišao u drugom smjeru. Evo da kažemo, islam je alternativa za svakoga i u svakom momentu e, na jedan takav način za svakoga ima nade da ne bi ipak ljudi ni u kojem slučaju trebalo gubiti nadu nego da mogu krenuti kao ovome izlazu. Ova emisija je i suviše kratka, a ovo je toliko kompleksno pitanje da bismo sa svih aspekata to posmatrali, ali ja ću za kraj samo spomenuti e, primjer jednog čovjeka koji, e, čiji je život e, vrlo interesantan, mali kibni Dinar, koji je u mladosti bio pijanica, on je bio policajac i koji je i nanosio drugima E, zulum, dakle nasilje činio na drugima jer e, oni su poprilično grubi, ali je jedne prilike slušao predavanje i čuo nešto što ga je potaklo na razmišljanje i da je potpuno promijenio svoj život i postao vodeći učenjak u Iraku. Dakle, pogledajte, kroz primjer čovjeka koji je dakle, životan, jer nemamo vremena sad ga prepričati, ali e, od jedne E, osobe koja je bila na, margini, koju niko nije poštovao niti vrednovao, kad se vratio vjeri, kad je ostavio alkohol, kad je ostavio to ružno ponašanje, bavio se naukom, postao jedan od vodećih ličnosti. U našem vremenu, imate, ja imam nekoliko slučajeva ljudi koji su e, u mladosti bavili se raznim negativnim poslovima, pa je jedan moment doprinio da su promijenili svoje ponašanje, da su došli u dobro društvo, da su se bavili naukom, da su danas postali vrlo E, pozitivni kako za sebe i svoju porodicu, tako i za, za širu zajednicu. Dakle, e, šetan plaši čovjeka da možda e, na, na dva načina. Na jedan način da mu kaže pa nisi ti loš kakvih ima. I onda se čovjek uljuljka i ne, ne pokaje se i ne povrati se pravome putu. Ili na drugi način da mu uveličava grijehe E, potpuno suprotno od ovog prvog, da kaže pa kako si ti grozan, zar te nije sti da se tamo pojaviš? Šta si sve radio, kako si se ponašao i čovjek onda nema dovoljno hrabrosti da, da pređe e, taj prag da, e, ka, pozitivnom, ka pozitivnoj promjeni. Ja se nadam da će i ova emisija, ako Bog da dati doprinos, da doista svako onaj koje je sagleda, da prije svega razmisli o sebi. Jer svako od nas bira sebi na ovom svijetu sreću ili nesreću. Ono što ne možemo izabrati jeste kada ćemo se roditi, ko će nam roditelji biti, ko će nam rodbina biti. Čak ni ime ne biramo, dakle to nam drugi da. Ali biramo društvo, biramo kakvim ćemo načinom života živjeti. Zato ja eh, od sveg srca preporučujem onima koji nas gledaju da dobro razmisle. Imaju jednu šansu, jer život na ovom svijetu je jedan i vrijeme je ograničeno. Onaj prostor između rođenja i preseljenje na ahiret se svaki dan smanjuje i skraćuje. Mi biramo sebi sreću ili nesreću. Ako izaberemo lijepo društvo, ako izaberemo put Islama, izabrali smo sebi sreću i ovoga i budućeg svijeta. U suprotnom, sami smo sebi doprinijeli propast i na ovom i na budućem svijetu. Ali, Efendija, kao što ste spomenuli, evo, nadamo se da će ova naša emisija E, barem nekoga od naših gledalca potaknuti da krene taj korak dalje i da dođe u ono pravo društvo, ostavi se lošeg društva, jer zasigurno alternativa postoji, alternativa je svuda oko nas, samo je treba potražiti i bit će ako bude da se lameta. Ali je hvala na ovim savjetima, a poštovani gledalci, Nadamo se da ste e, uživali u ovim zaista lijepim primjerima i konkretnim e, idejama i prijedlozima kako se i na koji način naše društvo, počevši od najmanje e, ćelije društva porodice i roditelja kao takvih, pa tako i ostalog dijela društva može, da kažem, transformirati i uz Božiju pomoć doći i kao što bi rekli izaći na jedan selamet. Samo je potrebno da svi damo doprinos, da nikada ne gubimo nadu i da se poslužimo alternativama koje jesu oko nas. A ono što mi nudimo mu je alternativa u islamu. Do narednog gledanja, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.